na ima awe katika makosa na madhambi katika hii hali ya tatu atakiwa jukumu lake ni aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu kutokana na makosa yake aliyoyafanya hivi ndivyo muislamu atakiwa siku zozote zile awe ni mwenye kuishi ima akiwa katika neema amshukuru Mwenyezi Mungu akiwa katika dhiki na matatizo na uzito, awe ni mwenye kuvumilia na kumwomba Mwenyezi Mungu faraja, au pale anapokuwa yuko katika makosa na madhambi, basi awe ni mwenye kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Na haya mambo matatu ndio alama ya kufaulu kwa mtu. Haya mambo matatu kuwa anapopata neema hushukuru na anapopata matatizo huvumilia usubiri na anapoingia katika makosa huomba msamaha haya mambo matatu ndiyo msingi ya ufanisi wa mtu mtu yoyote mwanadamu yoyote kufaulu kumefungamana na haya mambo matatu na katika neema kubwa ambazo mja atakuwa yuko ndani yake na anazunguka ndani yake ni neema ya taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpa mja neema ya kuwa yeye anamtii yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko katika taat yuko katika kumkumbuka yuko katika istighfar yuko katika kuvumilia na neema yuko katika njia ya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda basi hii ni katika neema kubwa sana hakika katika neema kubwa kubwa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 inapoingia mwezi kama huu apoingia mwezi wa Ramadhani mtume sallallahu alikuwa akiwabashiria masahaba na anawahimiza katika kuzidisha bidii na ijtihada katika matendo ambayo ni mema katika faradhi na matendo ya sunna katika salawat na sadaqat na kufanya mambo mbalimbali mbali ya ihsan mambo mema na kuvumilia katika taa ya Mwenyezi Mungu na kuwa ni kudumisha siku zao michana yao na nyusiku zao katika ibada mbalimbali mbali, na kushughulisha wakati bila faragha bali kwa kumtaja Mwenyezi Mungu na kushukuru na kufanya tasbih na kufanya tahlil na kusoma Qur'an imepokelewa kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu asema asema mtume sallallahu alaihi wasallam hadha ramadhanun qad jaa huu ni mwezi ramadhani umekuja hadha shahru ramadan qad jaa huu ni mwezi ramadhani umekuja tuftahu fihi abwabul janna ndani yake kunafunguliwa milango ya pepo tughlaqu fihi abwabun nar na inafungwa ndani yake mwezi huo milango ya moto tusalsalu fihi shayatin na mashaitani wanakuwa ni wenye kufungwa vile vile Abu Huraira ampokea hadithi nyingine ambayo pia vile vile ni katika iliyopokelewa na Imam At-Tirmidhi na Ibn Majah asema mtume sallallahu alaihi wasallam idha kana awwalu laylatin min shahri ramadan inapokuwa ni usiku wa kwanza katika mwezi wa Ramadhan usiku ule wa kwanza katika mwezi wa Ramadhan sufidati shayatin mashayatan wanafungwa mashaitani wanafungwa wa maradatul jin na wale wakubwa wa majini wanafungwa wa ghuliqat abwabun nar na milango ya moto pia vile vile inakuwa ni kufungwa inafungwa falam yuftah minha bab haifungului mlango wote wa motoni wafutihat abwabul janna na milango ya peponi inafunguliwa falam yughlaq minha bab haifungwi hata mlango mmoja wa yunaji munaji na kisha anaita mwenye kuita munaji anaita akisema ya baghi alkhair ewe mwenye kutaka mambo ya khairi mwenye kutaka mambo mazuri aqbil karibia wakati wako ndio huu wa ya baghi aqsid na wewe mwenye kupenda mambo ya shari na fasad punguza kata mbio yako ya ubaya walillahi utaqa minan nar na Mwenyezi Mungu anawaacha huru watu katika kila usiku pia vile vile imepokelewa na Imam Ahmad katika hadithi ya Abi Huraira nyingine pia asema Qad ja'akum ramadan shahrun mubarak imewajiliani Ramadhani mwezi wenye baraka aftarad iftarada Allahu alaykum siyama Mwenyezi Mungu amewafaradhishieni kufunga kuifunga siku, siku yake mchana wake tuftahu fihi abwabul janna milango ya pepo inafunguliwa wa yughlaqu abwabul jahim na milango ya moto unafungwa watughallu fihi shayatin na mashaitani wanafungwa fihi lailatun ndani ya mwezi huo kuna usiku mmoja khairum min alf shahrin ni bora kuliko miezi elfu moja man hurima khairaha atakayekosa khairi ya usiku huo mmoja faqad hurim basi huyo ndio aloharamishiwa khairi zote huyo hana khairi mtume sallallahu alayhi wasallam ameusifu mwezi huu wenye baraka ni kwamba ni mwezi mzuri ni mwezi ambao ni wenye baraka kihakika katika kila dakika katika dakika zake ni baraka inateremka amesifu matendo kila tendo dogo ambalo unalifanya lina baraka na baraka nini ni kwamba baraka katika umri ni mtu uweze kupata lailatul qadr baraka katika matendo ni ufanye matendo machache lakini kwa ikhlas ufanye kwa ikhlas iwe hakuna kitendo ambacho kinakwenda patupu baraka katika katika nyakati zako isiwe ni kwamba kuna wakati utapotea isiwe inakwenda bure kwa hiyo wasema ni wakati ambao kwamba kuna baraka ya matendo baraka katika katika kuzidishiwa thawabu milango ya moto inafungwa na, pe, na ya pepo inafunguliwa na imethibiti katika sahihi kutoka kwa Abi Huraira vile vile man sama ramadhan atakayefunga mwezi ramadhani imanan wa ihtisaban kwa iman imani kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio alifaradhisha na nafunga kwa ajili yake kwa sababu ya kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu wahtisaban na kutarajia thawabu zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia wapenzi wa tukufu Islam na hakika katika hasara iliyokubwa na uharam, kuharamishiwa khairi iliyo nzito ni mtu kuikosa maghfira na khairi katika mwezi huu asiwe mtu ni mwenye kuiona makosa yake asiwe mtu ni mwenye kuona israfu yake awe yeye hakutubia kwa Mwenyezi Mungu wala hakuacha makosa yake aliyokuwa akiyafanya kabla ya mwezi Ramadhani bali awe ni mwenye kupoteza nyakati zenye thamani katika mwezi huu wenye fadhila na awe ni mwenye kudumu katika makosa yake asirudi kwa Mwenyezi Mungu kwa khushuu na kutubia na istighfar awe ni mwenye kuipoteza wakati wake empokelewa na Imam Tabarani an Jabir ibn Samura qala qala Rasulullah sallallahu asema Jibril alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Jibril alinijilia alinikujia Jibril faqala akasema ewe Muhammad man adraka ahada walidayhi famat atakayemkuta mmoja katika wazazi wake wawili kisha mmoja huyo akafa katika hao wazazi wake wawili fadakhala nar kisha akawa ni mwenye kuingia motoni fa abadahu Allah Mwenyezi Mungu amweke mbali sana mtu huyo yani manake mtu ambaye atawakuta wazazi wake wako hai kisha asiwafanyie ihsani wazazi wake asiwe na ile ihsan birrul walidain mpaka akafa awe ni sababu ya kwenda motoni kwa kuwa hakuwafanyia wema wazazi wake basi huyo Mwenyezi Mungu amweke mbali hana mlango mwingine wa karibu mlango ambao ni rahisi kabisa ni ya mtu kuwafanyia wema wazazi wake na maadamu umewakuta wazazi wako ufanyie wema kadri unavyoweza na jaribu vile unavyoweza kuombea dua kujaribu kutumia mbinu zote za kuwaweka katika hali nzuri wala usichoke kwani huo ni mmoja katika milango yako ya pepo imepokelewa katika wema katika wale alipokufa mmoja katika wazazi wake alilia sana akaulizwa mbona walia sana hivi asema mlango wangu mmoja wa pepo umefungwa nishafungiwa mlango mmoja wa pepo asema ikaendelea akasema katika hadithi asema waraghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan na angamie mtu ambaye mwezi wa ramadhani utakuwa umempata ukamwingilia katika mwezi huo yeye ana afya ni mzima thumma salakh kisha ukaisha mwezi huo kabla an yughfara lahu kabla hajasamehewa makosa yake mtu huyo ameingiliwa na mwezi Ramadhani mpaka mwezi Ramadhani ukaisha na yeye hajasamehewa makosa yake abadahu Allah Mwenyezi Mungu amweke mbali na rehema zake amweke mbali na khairi zake huyu ni mtu wa pili kwa nini kwa sababu Mwenyezi Mungu amezirahisisha milango ya khairi na kama tulivyotaja katika siku zilizotangulia kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni shakur anashukuru machache unapoyafanya na unapotaka kheri anakuongoza katika kheri zaidi sasa ina maana kwamba huyu kazembea akawa mzito wala hakutaka kheri ndio sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwashia kila alichokichagua kwa nini Mwenyezi Mungu asema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana hakika wale waliotia bidii waliotia jihadi katika njia zetu tutawaongoza katika njia zetu wa inna Allaha la ma'al muhsinin Mwenyezi Mungu ako pamoja na muhsinin na wale ambao kwamba wamekataa kufanya hivyo Mwenyezi Mungu asema nini falamma zaghu azagha Allahu qulubahum walipokengeuka wakaacha kufuata njia sawa Mwenyezi Mungu akazipiga nyoyo zao kwa mihuri kwa hivyo sababu ya mtu kupata kheri miongoni mwa sababu zake ni mtu kujitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu kulia na kutaka Mwenyezi Mungu amuongoze katika kheri na kujaribu kuweka sababu za kheri na mtu miongoni mwa sababu za kupata kuangamia ni mtu kuzembea katika nyakati ambazo za thamani mtu akawa anapuuza katika yale mambo ya kheri hiyo yote ni katika sababu ya mtu kuangamia kimalizia wapenzi tukufu Islam na pia mtume uh, Jibril akaomba dua waraghima anfu rajulin adraka abawahu alkabir Mpenzi tukufu Islam, <clears throat> hakika mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa faida na ghanima. Ni mwezi wa kujitahidi na kukithirisha mambo ya kheri. Wema waliotangulia walikuwa wakifanya bidii nyingi na wakifanya matendo mema mpaka mtu lau ataambiwa kesho uta, uta, utaondoka katika ulimwengu huu hakupata chochote cha kufanya tena maanake amfanya kama ni birrul walidain amefanya ni kuwatembelea wagonjwa amefanya ihsani amefanya ametekeleza zile za faradhi zote yani hakubakisha chochote ambacho atakiwa afanye awe ana nafasi ameshindwa kabisa kwa sababu amekithirisha katika ibada zake zote na tunatakiwa tuwe ni kwenye kufurahia nyakati kama hizi zinapofika kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha katika hilo akatuambie qul bi fadlillah sema ewe Muhammad na kila mlinganizi aseme kuambia watu kwa kuwabainishia na kuwakinaisha kuwa bi fadlillah kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wa birahmati na kwa rahma zake fadhila za Mwenyezi Mungu kwa dini yake kwa rahma zake kwa khairi zake na kwa Qur'ani hii fabidhalika faliyafrahu wafurahia ya hayo yale kuje katika mambo yao ya kuwa, ya, kuwa, ya kuwaweka katika njia ya sawa wafurahie hayo misimu ya khairi kama hii hakuna shaka ni moja katika yale yanompa mtu khairi zaidi fabidhalika falyafrahu wafurahie huwa khairu mimma yajma'un ni bora kuliko yale wanaokusanya katika mali katika ulimwengu na kufunga katika mwezi huu ni khairi tupu tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie katika taa yake atusaidie katika kumtaja na kumshukuru na kufanya wema katika ibada yake atuwefanyie wepesi yale ambayo ni mazuri na atutimizie neema kwa kusimama usiku wake na kufunga mchana wake na atuyafikie kumkirimu